Devynioliktas skirsnis Lipk šian, žmona, pasižiūrėk, pakvietė jis dusliu balsu. Deimantas paklausė karkontė atsistojusi ir gana tvirtai žingsnis lipdama laiptais. Kas čia per deimantas? Argi negirdėjai, paklausė kadrusas. Ta deimantą Edmonas paliko mums. Pirmiausia savo tėvui, paskui trims draugams – Fernanui, Danglarui ir man, ir savo sužadėtiniai Mercedesai – daimantas vertas 50 tūkstančių frankų. Ak, tikrai nuostabus brangakmenis, tarė ji. Vadinasi, penktoji iš šios sumos dalis priklauso mums, paklausė kadrosas. Taip, atsakė abatas, ir dar priedas iš Danteso tėvo dalies, kurią, manau, turiu teisę išdalyti jums keturiems. O kodėl keturiems, paklausė Karkontė, todėl, kad jūs keturi, Edmono draugai. Išdavikai nedraugai, sunirzgėjo Karkontė. Ta pat ir aš sakiau, tarė kadrusas. Jei atlygini už išdavimą, o gal net už nusikaltimą padarai nuodėme, tai beveik šventvagystė. Jūs patys to norite, ramiai atsakė abatas, dėdamasis Deimantą į sutanus kišenę. Dabar duokite man Edmono draugų adresus, kad galėčiau įvykdyti paskutinę jo valią. Prakaitas žliaugte žliaugė kadrusui per veidą. Abatas atsistojo, priejo prie durų, norėdamas dirstelėti į savo arklį ir vėl grįžo kad rusas ir jo žmona žiūrėjo vienas į kitą ir nežinia, kas darėsi jų širdyse. Deimantas galėtų tekti mums vieniems, tarė kadrusas. Taip manai, paklausė žmona, dvasininkas nenorės mūsų apgauti. Daryk kaip nori, pasakė Karkontė, aš nesikišu. Ir krečiama draugiu ji užlipo laiptais. Nors buvo didelė kaitra, jos dantys kaleno. Ant viršutiniais pakopos jis taptelėjo. Gerai pagalvo, Gasparai, tarė ji. Aš pasiryžau, atsakė kadrusas. Karkontė atsidususi įėjo į savo kambarį. Buvo girdėti, kaip nuo jo žingsnių sugrįždėjo lubos ir sutraškėjo kreislas, į kurį jis susmuko. Ką pasiryžote? paklausė abatas. Viską jums papasakoti, atsakė kadrusas. Iš tikrųjų, man rodos, šitai bus geriausia, ką dabar galite padaryti, tarė abatas. Tai sakau ne dėl to, kad man labai rūpėtų sužinoti, ką norite nuslėpti nuo manęs, bet kad bus geriau, jei padėsite išdalyti palikimą taip, kad kuo teisingiau įvykdyčiau vėlionių valią. Ir aš taip manau, atsakė kadrusas, jos kruostai paraudo nuo vilties ir gopšumo. Aš klausau, tarė abatas. Luktelėkite, pasakė kadrusas. Kas nors mus gali pertraukti įdomiausioje vietoje ir šitai būtų nemalonu. Be to niekas neturi žinoti, kad jūs čia buvote. Jis priejo prie smuklės durų, jas uždarė ir iš atsargumo užsklendė kaip naktį. Tuo tarpu abatas pasirinko patogią vietą. Norėdamas būti šešėlyje, jis atsisėdo kambario kampe taip, kad šviesa kristų ant pašnekovo veido. Nuleidęs galvą ir susidėjęs arba tikriau suspaudęs rankas, jis pasiruošė atidžiai klausytis. Kad rusas prisitraukė taburetę ir atsisėdo prieš jį. Neužmiršk, kad aš tavęs neskatinu – Pasigirdo virpantis karkonteis balsas, tarsi pro grindis jį būtų mačiusi, kas dedasi apačioje. Gerai, gerai, tarė kadrusas, gana, už viską aš atsakysiu. Ir pradėjo pasakoti. 27 dalis. Kadruso pasakojimas. Pirmiausia, pasakė kadrusas, aš noriu paprašyti jūs, ponas Abate, kad pažadėtumėte man vieną dalyką – Kokį? paklausė abatas. Jei kada nors pasinaudosite žiniomis, kurias jums suteiksiu, niekam neprasitarkite, kad jas gavote iš manęs. Žmonės, apie kuriuos pasakosiu, yra turtingi ir galingi, ir jeigu jie palies mane nors mažuoju piršteliu, sutraiškys kaip uoda. Būkite ramus, bičiuli, tari abatas. Aš esu dvasininkas ir paslaptys miršta mano krūtinėje. Prisiminkite, kad mes neturime kito tikslo – tik norime kuo geriausiai įvykdyti mūsų draugo paskutinę valią. Papasakokite nieko nesigailėdamas, tačiau be neapykantos. Sakykite teisybę, tik teisybę. Aš nepažįstu ir tikriausiai niekad nepažinsiu žmonių, apie kuriuos man pasakosite. Be to aš italas, o ne prancūzas, priklausau dievui, o ne žmonėms. Aš grįšiu į savo vienolyną, iš kurio išėjau tik tam, kad įvykdyčiau paskutinę mirusiojo valią. Šie tvirti samprotavimai matyt bent kiek nuramino kadrusą. Jeigu taip aš noriu, aš privalau jūs įtikinti, kad tie, kuriuos vargšas Edmonas laikė be galo nuoširdžiais ir ištikimais savo draugais, visai nebuvo tokie. Prašau pradėti nuo jo tėvo, tarė abatas. Edmonas man daug pasakojo apie tą senuką, jis karštai jį mylėjo. Tai liūdna istorija, tarė kadrusas, linguodamas galvą. Pradžią jūs tikriausiai žinote. Taip, atsakė abatas, Edmonas pasakojo man viską iki tos akimirkos, kai buvo suimtas mažoje smuklėje netoli Marselio. Rezerve. Aš kaip dabar visą tai regiu. Buvo suimtas savo sužadėtų vidieną, taip ir pietūs taip linksmai prasidėję baigėsi liūdnai. Įėjo policijos komisaras lydimas keturių kareivių ir Dantesą suėmė. Tuo ir baigėsi mano žinios, tarė dvasininkas, nes pats Dantesas daugiau nieko nežinojo. Daugiau nebuvo matęs tų žmonių, kuriuos jums išvardijau. Ir nieko nebuvo apie juos girdėjęs. Taigi Dantesas buvo suimtas ir ponas Morelis nuskubėjo į Marselį, norėdamas apie tai pasiteirauti. Jo gauto žinios buvo labai liūdnos – Danteso tėvas vienas grįžo namo, verkdamas nusimetė išeiginius drabužius, keurą dieną vaikščiojo šen bei ten po savo kambarį, o vakare visai negulė. Aš gyvenau tada vienu aukštu žemiau ir girdėjau, kaip jis ištisą naktį vaikščiojo po kambarį. Turiu prisipažinti, aš ir pats niekių nebuvau sudėjęs. Nelaimingo tėvo sielvartas mane labai kankino, kiekvienas jo žingsnis gniaužė širdį, tartum iš tikrųjų jis būtų mindžiojas man krūtinę. Kita diena Mercedesa atėjo į Marselį prašyti pono de Vilforo, kad užtartų dantesą. Ji nieko nepešė, bet aplankė senuką. Pamačiusi jį tokį rūškaną, nusiminusi ir sužinojusi, kad jis visą naktį nemiegojo ir nuo vakar dienos nieko burnoje neturėjo, Mercedesa norėjo įsivesti senuką, kad galėtų juo rūpintis, bet šis nesutiko eiti. Ne, sakė jis, niekur neįsiu iš savo namų, vargšas mano vaikas myli mane labiau už viską pasaulyje – ir kai tik jį paleis iš kalėjimų, jis pirmiausiai atbėgs pas mane. Ką jis pasakys, neradęs manęs namie. Aš viską girdėjau, būdamas laiptų aikštelėje ir labai norėjau, kad Mercedesa prikalbėtų senuką eiti su ją. Neramus jo žingsniai, keurą dieną dunksėja man virš galvos, nedavė nei valandėlę ramybės. O jūs pats argi neužeidavote pagosti senuko, paklausė dvasininkas. Ak, ponas, abate, atsakė kadrusas. Galima guosti tą, kuris nori paguodos, o senukas jos nenorėjo. Be to, nežinau kodėl, man rodės, kad jis nepageidauja mane matyti. Vieną naktį, išgirdęs jį raudant, neištvėriau ir užlipau į viršų. Kai prieėjau prie durų, jis nebeverkė, jis meldėsi. Aš jums, ponas Abate, apsakyti negaliu, kokie iškalbingi žodžiai ir graudūs posakiai plaukė jam iš lūpų. Tai buvo daugiau negu malda, skaudžiau negu sielvartas. Aš nesu šventaiva ir nemėgsiu jezuitų, bet tą dieną tariau savo. Laimi, kad aš vienas ir kad gerasis dievas nedavė man vaikų. Jei būčiau tėvas ir jausčiau tokį skausmą, kokį jaučia tas vargšas senukas, tai nerasdamas savo galvoje ir širdyje to, ką jis sako viešpačiui dievui, šokčiau į jūrą, kad nereikėtų tiek kentėti. Vargšas tėvas sušnipždėjo dvasininkas. Kasdien jis vis labiau šalinusi žmonių – Ponas Morelis ir Mercedesa dažnai ateidavo jo aplankyti, bet durys būdavo užrakintos. Aš žinodavau, kad jis namie, bet senukas neatsiliepdavo. Kartą, kai jis prieš savo įprotį prieėmė Mercedesą ir kai vargšiai mergaitė pati apimta didžiausius nevilties tengėsi jį paguosti, jis tarė. Tikėk manim, mano dukra, jis mirė. Ne mums reikia jo laukti, o jis mūsų laukia. Man be pigu, nes aš daug senesnis už tave, vadinasi, pasimatysiu su juo pirmas. Nors ir labai geras būna žmogus, jis liaujasi lankęs tuos, į kuriuos sunku žiūrėti. Senasis Dantesas pagaliau liko visiškai vienas. Aš jau nematydavau, kad kas liptų pas jį. Tik nepažįstami žmonės kartais pasibelsdavo į jo duris ir paskui patyliukais leisdavosi laiptais su blogai suviniotų ryšuliu. Aš greitai supratau, kas buvo tuose ryšuliuose Po truputį jis pardavinėjo viską, kad nusipirktų kasnelį duonos. Pagaliau vargšelis viską išbaigė. Jis buvo skolingas už butą, šeimininkas grasino jį išmesęs. Jis prašė palaukti dar savaitę ir tas sutiko. Aš žinau šias smulkmenas, nes šeimininkas išėjęs iš jo buvo užsukęs pas mane. Paskui dar tris dienas girdėjau, kaip jis savo įpratimu vaikščioja po kambarį, bet ketvirtą dieną jau nieko nebebuvo girdėti. Nusprendžiau užeiti pas jį, tačiau durys buvo užrakintos. Pro raktų skilutę pamačiau jį perbalusi ir sunykusi. Pagalvojau, kad susirgo. Pranešiau apie tai ponui Moreliui ir nubėgau pas Mercedesą. Abudu kaip mat atvyko. Ponas Morelis atsivedė gydytoją. Gydytojas nustatė, kad ligonis serga skrandžio ir žarnų uždegimu ir patari laikytis dietos. Aš ten buvau, ponas Abatė, ir niekad neužmiršiu senuko šypsenos, kai jis išgirdo šį patarimą. Nuo to laiko jis neberakino durų. Jis turėjo teisėtą pagrindą nevalgyti. Gydytojas jam buvo pataręs laikytis dietos. Abatui įsiveržė slopinama aimana. Mano pasakojimas jūs jaudina, ponas Abate, paklausė kadrusas. Taip, atsakė Abatas, jis graudus. Netrukus Mercedesa vėl atėjo. Pamačiusi senuką tai pasikeitusi, ji, kaip ir pirmą kartą, norėjo parsigabenti jį pas save – Tam pritarė ir ponas Morelis, jie bandė jėgą jį pergabinti. Besenukas taip šiurpiai reikė, kad juodu įsigando. Mercedesa liko prie jo lovos, o ponas Morelis išėjo, padėjęs ant žydinio piniginę ir jai paraudęs. Tačiau senukas, laikydamasis gydytojo patarimo, nenorėjo nieko valgyti. Pagaliau po devinių pasninkų dienų jis mirė, prakeikęs tuos, kurie buvo jo nelaimės priežastis. Ir tarės Mercedesai. Jei kada nors pamatysite mano Edmoną, pasakykite jam, kad miriau jį laimindamas. Abadas atsistojo, perėjo porą kartų per kambarį, spausdamas drebančią ranką prie perdžiūvusios gerklės. Ir jūs manote, kad jis mirė? Badu, ponas Abate, badu, atsakė kadrusas. Tai tokia pat teisybė, kaip kad mudu esame krikščionys. Abatas virpėdamas čiupo stiklinę nugertą iki pusės, ją ištuštino vienu mauku ir paraudusiomis akimis išbliškęs vėl atsisėdo į savo vietą. Juk tai didelė nelaimė, ar ne? tarė jis kimiu balsu. Juo didesnį, kad ne dievas, o žmonės dėl jaus kalti. Pereikime prie tų žmonių, tarė abatas, bet atsiminkite, toliau kalbėjo jis ko negrasinančių balsu. Ką žadėjote man viską pasakyti – Kasgi tie žmonės, kurie numarino sūnų sielvartu, o tėvą badu? Du žmonės, kurie jam pavydėjo. Vienas iš meilės, kitas iš garbės troškimo. Fernanas ir Danglaras. Sakykite, kaip pasireiškia jų pavydas. Jie įskundė Edmoną, pranešė neva jis esas bonapartistų agentas. Katras įskundė, katras tikrasis kaltininkas. Abu ponas abatė. Vienas parašė laišką, kitas nunešė jį į paštą. Kur parašė tą laišką? Pačiame rezerve, vestuvių išvakaryse. Grina teisybė, sušnipždėjo batas. O, farija, farija, kaip tu pažinuoji žmonės ir jų darbus? Ką jūs sakote? paklausė kadrusas. Nieko, atsiliepė dvasininkas, pasakokite. Danglaras parašė skundą kairiąją ranką, kad jų rašysena nebūtų pažinta, o Fernanas nunešė jį į paštą. Bet ir jūs buvote drauge, staiga sušuko abatas. Aš? Nustebęs paklausė kadrusas. Kas jums sakė, kad aš ten buvau? Abatas suprato per daug staigiai užsipuolęs. Niekas nesakė, tarė jis, bet kaipgi žinosi tokias smulkmenas kartu nebuvęs. Taip, atsakė kadrusas dusliu balsu, aš irgi ten buvau. Ir leidot padaryti tokią niekšybę? paklausė abatas. Tuomet jūs jų bendrininkas? Ponas abate, atsakė kadrusas. Jie mane taip nugirdė, kad aš buvau kaip apkvaišęs. Viską mačiau lyg pro rūką, pasakiau jiems, ką gali pasakyti toks nusitašė žmogus, ir jie man tvirtino, kad tik pajuokavę, kad tas jų pajuokavimas negalys turėti jokių pasiekmių. Bet kitą dieną, ponė, įsitikinote, kad vis dėlto jis turėjo pasiekmių, tačiau nieko nepasakėte, nors savo akimis matėte, kaip jį suėmė. Taip, ponas Abatė, mačiau ir nenorėjau tylėti. Ketinau viską papasakoti, bet danglaras mane sulaikė. O jei paaiškės, tarė jis man, kad Dantesas kaltas, kad jis iš tikrųjų buvo Elbei saloje ir jam buvo pavesta nugabenti laišką Paryžiaus bonapartistų komitetui, jei tą laišką pas jį ras, tai į jo užtarėjus bus žiūrima kaip į bendrininkus. Aš pabijojau tokiais laikais veltis į politinę bylą ir nutilėjau – Prisipažįstu, tai buvo šlykštus bailumas, bet nenusikaltimas. Suprantu, jūs nusiplovėte rankas, štai ir viskas. Taip, ponas Abate, atsakė kadrusas. Ir sąžiniai dėl to mane graužė dieną ir naktį. Prisiekiu jums, aš dažnai meldžiu Dievą atleisti man, juo labiau, kad tas prasižengimas vienintelis per visą mano gyvenimą, dėl kurio rimtai save kaltinu. Aiški visų mano nesėkmių priežastis. Aš varau šalin savimeilę, Užtat visada sakau karkontei, kai jis skundžiasi likimu, tylėk žmona, matyti dievas taip nori. Kadrusas apimtas širdingo gailėšio nuleido galvą. Jūsų nuoširdumas vertas pagyrimo, tarė abatas. Kas taip gailisi, tam reikia atleisti. Deja, pasakė Kadrusas, Edmonas mirė man neatleidas. Jis nieko nežinojo, tarė abatas. Bet dabar jis galbūt žino, paprieštaravo kadrusas, mirusieji sako, viską žino. Valandėlė stojo tyla. Abatas atsikėlė ir susimastęs keletą kartų perėjo per kambarį. Paskui grįžo į savo vietą ir vėl atsisėdo. Jūs du ar tris sykius minėjote kažkokį poną Morelį, tarė abatas, kas jis per vienas. Jis faraono savininkas, Danteso šeimininkas. O kokį vaidmenį suvaidino tas žmogus, toje selvartingoje byloje, paklausė abatas. Doro, drąsaus ir jautraus žmogaus vaidmenį. Jis kokie 20 kartų užtarė Dantesą. Kai grįžo imperatorius, jis rašė maldavų, grasino, todėl net pats po antrosios restauracijos buvo smarkiai persekiojamas už bonapartizmą. Dešimt kartų, kaip jau esu sakęs, buvo atėjęs pas Danteso tėvą, norėdamas jį pasiimti pas save ir dieną ar dvi prieš jo mirtį, kaip jau taip pat esu sakęs, paliko ant žydinio piniginę su pinigais. Tų pinigų užteko visoms senuko skoloms apmokėti, už juos jis buvo ir palaidotas. Taigi vargšelis bent mirti galėjo taip, kaip gyveno, nebūdamas niekam našta. Aš tebe turiu tą piniginę didelę raudoną mėgstą. Ar tas ponas Morelis dar gyvas, paklausė abatas. Gyvas, atsakė kadrusas. Tikriausiai dangus jam atlygino, ar jis turtingas, laimingas. Kadrusas karčiai nusišypsojo. Laimingas kaip ir aš, atsakė jis. Argi ponas Morelis nelaimingas, sušuko abatas. Per jos lengstį skurdas žengė ponas abatę, bet to jam grėsė negarbė. Kodėl? Todėl, atsakė kadrusas, kad po 25 metų triūso pasiekęs pačią šlovės viršūnę tarp Marselio pirklių, ponas Morelis visiškai nusigyveno. Per dviejus metus jis neteko penkių laivų, tapo trijų baisių bankrotų auka. Ir dabar vienintelį jų viltis tas pats faraonas, kurio kapitonu buvo vargšas Dantesas. Netrukus jis turi grįžti iš Indijos pargabenti košenilio ir indigo dažų. Jeigu šis laivas, kaip kiti, nuskęs, ponas Morelis žuvęs. Ar turi tas nelaimingasis žmona, vaikų, paklausė abatas. Taip, turi žmoną, kuri viską pakelia kaip šventoji. Turi dukterį, kuri norėjo ištekėti už mylimo žmogaus, bet jo tėvai neleidžia vesti nusigyvenusio pirklio dukters. Be to turi ir sūnų karininką, bet jūs suprantate, visą tai jį neguodžiau kelia dar didesnį sielvartą. Jeigu jis būtų vienas, paleistų savo kulką į kaktą ir baigtas kriukis. Tai siaubinga, sušnipždėjo abatas. Štai kaip Dievas atlygina už dorybę, ponas abate tarė kadrusas. Pažiūrėkite į mane, aš nesu padaręs ne vieno blogo darbo, tik tą, kurį jums prisipažinau, ir vis dėlto, kaip baisiai nuskurdau. Man lemta matyti, kaip vargšiai mano žmona mirs nuo drugio ir aš nieko negalėsiu jai padėti. Pats mirsiu iš bado, kaip mirė senasis Dantesas. O Fernanas su Danglaru auksė maudosi. Kodėl? Todėl, kad jiems pasisekė, o doriems žmonėms niekada nesiseka. O kaip susiklausti danglarų svarbiausių kaltininkų reikalai? Juk jis sukursti, tiesa? Kaip susiklausti jo reikalai? Jis išvyko iš Marselio ir pono Murelio rekomenduotas. Tas nieko nežinojo apie jo nusikaltimą. Parsisamdė pas vieną ispanų bankininką agentų. Per karą su Ispanija jis tiekė prekes prancūzų kariuomeniai ir praturtėjo paskui ėmė lošti biržoje ir savo kapitalą padidino 3, vėliau 4 kartus. Mirus žmonai, jo bankininko dukteriai, jis vedė našlę, ponę Denargon, dabartinio karaliaus Kamerhero, pono de Servie dukterį. Tas ponas šiuo metu labai didelėje malonėje. Jis pasidarė milijonieriumi, buvo pakeltas į baronus, dabar jis jau baronas Danglaras, turi Monblanų gatvėje puikų namą, Arklidėje dešimt arklių, savo apartamentuose šešis liokajus ir kažkiek milijonų skryniuose. Mat kaip, tari abatas keistų balsu, o ar jis laimingas? Ar laimingas? Bala jie žino, nelaimė ar laimė, tai sienų paslaptis. Sienos turi ausis, bet neturi liežuvio. Jei turtai suteikia laimę, danglaras laimingas. O Fernanas? Fernanui dar geriau pasisekė – Bet kaip galėjo praturtėti ir įsimušti į žmonės vargšas katalonas žvejys be pinigų, be mokslo? Prisipažįstu, šitai mane stebina. Šitai visus stebina. Matyti, jo gyvenime yra kažkokia paslaptis, kurios niekas nežino. O kokiais regimais keliais jis įsigijo tuos didelius turtus arba tą aukštą padėtį? Įsigijo ir vieną ir antrą ponas abatę, ir didelius turtus, ir aukštą padėtį. Tai būna tik pasakose. Tiesa, tai panašu į pasaką, bet paklausykite ir viską suprasite. Keletą dienų prieš grįžtant imperatoriui, Fernandas pakliuvo į naujokus. Burbonai jo nelėtė. Bet grįžo Napoleonas, buvo paskelbta mobilizacija ir Fernanui teko eiti į armiją. Aš taip pat išėjau, bet kadangi buvau vyresnis už Fernaną ir ką tik vedęs nelaimingą savo žmoną, mane pasinti saugoti pakrančių. Fernanas pateko į veikiančią armiją, su savo pulku nužygiavo iki sienos ir dalyvavo mūšyje prie Lenjo. Ta naktį po mūšio jis ėjo pasiuntinio pareigas pas vieną generolą, kuris buvo susiuostęs su priešu. Ta pačią naktį generolas turėjo prisijungti prie anglų. Jis pasiūlė Fernanui jį lydėti. Fernanas sutiko, paliko postą ir išvyko su generolu tas poelgis, už kurį Fernanas būtų buvęs atiduotas karo lauko teismui, jei Napoleonas būtų įsilaikęs soste, grįžus burbonams buvo palaikytas nuopelnu. Jis parkeliavo į Prancūziją su leitenanto anpečiais. O kadangi tas generolas, kuris buvo didelėje karaliaus malonėje, nenustojo jo globojas, jis buvo pakeltas į kapitonus 1823 metais per karą su Ispanija – kaip tik tuo laikotarpiu, kai Danglaras griebėsi pirmųjų komercinių spekulacijų. Fernanas buvo ispanas, užtat buvo pasiustas į Madridą ištirti savo tautiečių nuotaikų. Čia jis susitiko Danglarą, vedė su juo darybas, pažadėjo savo generolui sostinės ir provincijos rojalistų paramą, gavo iš jo tam tikrų pažadų, prisijėmė įsipareigojimus, nuvedė savo pulką jam vienam žinomais tarpekliais saugomais rojalistų. Žodžiu, per šį trumpą žygį tiek pasitarnavo, kad paėmus trokaderą buvo pakeltas pulkininku, apdovanotas garbiais legiono karininkų kryžiumi ir grafų titulu. Ak, likimas, likimas, sušnipždėjo abatas. Taip, bet klausykite, čia dar ne viskas. Karas su Ispanija baigėsi, ilgalaikį taika, kuri žadėjusi viešpatauti Europoje, buvo nenaudinga Fernano karjerai. Tik viena Graikija sukilo prieš turkų jungą ir pradėjo karą dėl nepriklausomybės – Visų dėmesys buvo nukreiptas į Atėnus. Buvo madinga užjausti ir remti graikus. Prancūzijos vyriausybė atvirai jų neremdama leido, kaip jums žinoma, teikti jiems privačią pagalbą. Fernanas įsiprašė leidimą vykti į Graikiją, tuo pat metu pasilikdamas Prancūzijos kariuomenėje. Po kiek laiko pasirodė, kad grafas de Morseras, tokia buvo jo pavardė, stojo tarnauti Ali Pašai kaip generolas instruktorius. Ali Paša, kaip žinote, buvo nužudytas, tačiau prieš mirtį jis gausiai atsilygino Fernanui. Fernanas grįžo į Prancūziją ir jam čia buvo patvirtintas generolo leitenantų laipsnis. O dabar? paklausė abatas. O dabar, toliau pasakojo kadrusas. Jis gyvena Paryžiuje labai puikiuose namuose, Helderio gatvėje 27 numeryje. Abatas norėjo kažką sakyti, bet nesiryždamas dėlsiai. Pagaliau prisivertęs paklausė. O Mercedesa, girdėjau, kad ji dingusi. Dingusi, atsakė kadrusas. Taip, kaip dingsta saulė, kad rytą vėl užtekėtų dar labiau spindinti ir gražesnį. Gal ir jai nusišypsojo laimį, paklausė abatas ironiškai šyptelėjęs. Mercedesa viena iš žymiausių Paryžiaus damų, tarė kadrusas. Pasakokite toliau, paprašė abatas. Man regis, klausau pasakojimų apie kažkokį sapną. Bet ir aš pats esu matęs tokių nepaprastų dalykų, kad tai neįtin mane stebina. Mercedesa iš pradžių buvo labai nusiminusi dėl netikėto smūgio, kuris ją atskyrė nuo Edmono. Jau esu jums sakęs, kad ji maldavo poną de Vilforą ir kaip nuoširdžiai rūpinosi Danteso tėvų. Paskui ji patyrė naują sielvartą, Fernanas išvyko į pulką. Apie jo nusikaltimą ji nieko nežinojo ir mylėjo jį kaip brolį. Fernanas išvyko, Mercedesa liko viena. Tris mėnesius per ašaras jį kelių nematė, negavo jokių žinių nei apie Edmoną, nei apie Fernaną. Jai prieš akis nieko nebuvo, tik mirštantis iš sielvarto senis. Vieną vakarą, kaip paprastai, išsidėjusi visą dieną katalonų ir Marselio kelių sankryžoje – ji grįžo namo dar labiau prislėgta negu anksčiau. Ne vienas tų kelių neatvedė pas ją nei mylimojo, nei draugo, ji nesulaukė žinių nei apie vieną, nei apie kitą. Staiga pasigirdo pažįstami žingsniai. Susijaudinusi Mercedesą atsigrėžė, durys atsidarė ir ji išvydo prieš save Fernaną su leitenanto uniforma. Nors ji liūdėjo ir verkė ne jo, bet jai pasirodė, kad sugrįžo dalis pirmyšio jos gyvenimo. Mercedes čiupo Fernanui už rankų su tokiu džiaugsmu, kad jis palaikė jį meilę. Bet tai buvo tik džiaugsmas sukeltas minties, kad ji ne viena pasaulyje, kad pagaliau po ilgų vienatvės dienų regi prieš save draugą. Bet to reikia pasakyti, Fernanu ji niekada nesibjaurėjo, tik jo nemylėjo ir tiek. Mercedeso širdis priklausė kitam, tas kitas buvo toli, dengęs, galbūt miręs. Apie tai pagalvojusi Mercedesa liedavo ašaras ir nevilties apimta laužydavo rankas. Bet mintis, kurią ji anksčiau atmesdavo, kai kas nors ją pasakydavo, dabar pati atėjo jai į galvą. Taip pat senasis dantesas nesiliovė jai kalės, mūsų Edmonas mirė, nes jeigu būtų gyvas, grįžtų pas mus. Kaip jau esu sakęs, senukas mirė. Jeigu jis būtų buvęs gyvas, gal Mercedesa niekuomet nebūtų ištekėjusi už kito. Senis būtų ėmęs priekaištauti jai dėl neištikimybės. Fernanas tai suprato. Sužinojęs, kad senukas mirė, jis grįžo. Šį kartą parvyko su leitenanto uniforma. Pirmojo savo apsilankimo metu jis nepasakė Mercedesai nei vieno meilės žodžio. Antrą kartą grįžęs priminė merginai, kad ją myli. Mercedesa paprašė jį dar pusmetį palaukti, kad galėtų apraudoti Edmoną. Iš tikrųjų, tarė abatas karčiai šipsodamasis, juk jau buvo praėję 18 mėnesių nuo Edmono suėmimo. Ko dar galėtų reikalauti net labiausiai dievinamas mylimasis? Ir jis sušnipždėjo anglų poeto žodžius, menkybę, tu vadiniesi moteris. Šekspyras, Hamletas, pirmas veiksmas, antroji scena. Po pusės metų toliau kalbėjo, kad rusas jie susituokė Akulo bažnyčioje. Toje bažnyčioje, kur ji turėjo tuokti su Edmonu, sušnipždėjo dvasininkas. Ji pakeitė tik jaunikį, štai ir viskas. Taigi Mercedesa ištekėjo, pasakojo kadrusas. Nors ji atrodė rami, vis dėlto apalpo eidama pro rezervą. Čia prieš pusantrų metų šventai savo sužadėtuvę su tuo, kurį širdies gilumoje tebe mylėjo. Fernanas įsigijo laimę, bet neramybę. Aš jį mačiau tuo laiku. Jis be paliovos bijojo, kad negrįžtų Edmonas. Užtat pasiskubino kuo toliau pats išvažiuoti ir žmoną įsivežti. Katalonuose buvo per daug pavojų ir per daug atsiminimų. Praėjus savaitai po vestuvių jie išvyko. O vėliau ar matėte Mercedesą? paklausė dvasininkas. Taip, mačiau per karą su Ispanija, per Pinjene, kur Fernanas ją buvo palikęs. Tada ji buvo susirūpinusi sūnaus auklėjimu. Abatas krūptelėjo. Sūnaus? paklausė jis. Taip, atsakė kadrusas mažojo Albero. Bet jeigu ji mokė sūnų, tarė abatas, vadinasi, ji pati turėjo būti įsimokslinusi. Kiek prisimenu, Edmonas sakė, kad ji buvo paprasto žvėjų duktė, gražuolė, tačiau be mokslį. Nejaugiai jis tai blogai pažinojo savo sužadėtinę, tarė kadrusas. Mercedesa galėjo tapti karalienę, ponas Abate, jei karūna visada būtų dedama tik ant gražiausių ir protingiausių galvų. Likimas ją iškėlė aukštai ir ji pati kopė vis aukštyn ir aukštyn. Ji mokėsi piešti, mokėsi muzikos, visko mokėsi. Beje, tarp mūsų kalbant, man rodos, jog visu tuo domėjusi tik norėdama įsiblaškyti, užsimiršti. Ji viską grūdo savo į galvą, kad negirdėtų to, ko pilna buvo jos širdis. Bet dabar tai turbūt jau nuėjo į užmarštį, toliau kalbėjo kadrusas. Turtas ir pagarba matyt ją nuramino. Ji turtinga įžymė ir vis dėl to... Kadrusas nutilo. Ir vis dėl to, paklausė abatas. Vis dėl to aš esu įsitikinęs, kad ji nėra laiminga, atsakė kadrusas. Kodėl taip manote? Štai kodėl. Kai aš atsidūriau labai vargingoje būklėje, pagalvojau, ar nepadės man kuo nors buvę mano draugai. Nuėjau pas Danglarą, bet tas net nepriėmė manęs. Paskui aplankiau Fernaną, tas perdavė man per savo liukajų šimtą frankų. Tai jūs nei vieno, nei antro nematėte? Ne, bet grafieniai de Morser mane matė. Kaip? Kai ėjau iš jų, man prie kojų nukrito piniginį. Joje buvo 25 luidorai. Aš skubiai pažvelgiau aukštyn ir pamačiau Mercedesą. Ji darė langelį. O ponas Deviliforas, paklausė abatas, tas niekad nebuvo mano draugas, aš jo visai nepažinojau ir nieko negalėjau prašyti. Ar kartais nežinote, kas jį ištiko ir kuo jis prisidėjo prie Edmono nelaimės? Ne, tik žinau, kad praėjus kiek laiko po Edmono suėmimo jis vedė panelę Desenmeran ir netrukus išvyko iš Marselio. Tikriausiai laimė jam nusišypsojo kaip ir kitiems. Tikriausiai jis turtingas kaip danglaras ir visų gerbiamas kaip Fernanas. Matote, tik aš vienas likau nuskurdęs, menkas ir dievo užmirštas. Klausykite, bičiuli, tarė abatas. Mums rodos, kad dievas mus užmiršo, kai jo teisingumas delsia. Bet visada ateina tokia valanda, kai jis prisimena mus ir štai to įrodymas. Tardamas šiuo žodžius, abatas išsitraukė iš kišenės daimantą ir atkišo kadrusui. Na, bičiuli, pasakė jis, imkite šį daimantą, jis priklauso jums. Kaip, man vienam? Sušuko kadrusas, ak, ponė, jūs šaipotės iš manęs.